Laura Pistolekors Netzel estis sved fina componistino, pianisto, dirigento, filantropo, cae dum multe iaroi organizanto de mal multe concertoi por laboristoi. Pos sia ge et sigio, si prenis la familian nomon de sia edzo, quancam si preferis aldoni nascita por daure fiere marci sian finan heredajon cae sian apartenon al nobelaro. En sia infanagia heimo, ciel est discutime tiam, organisigis ofte musicae salonoi. Ce unul quiui eventoi la organistino Elfrida Andeye premieris sian unuan triopon por piano, Laura presentis la pianan parton cun du musicistoi de la cortega orchestro sur violono cae violoncello. La eblezoi de Laura Nietzel concerti publici malpli igis pos la geesigio, cae esti tiam che si turnisian creivon al componado. Sia debuto chi el componistino lau suppose, estis ciam la nova harmonia compagnio de Stocolmo presentis quelcain el siei vercoi por virinei vocioi en concerto. Siei vercoi unue estis presentitei sub la pseudonimo No Lago. Nur, dec jaro in poste, si publicigis la unuan vercon sub sia propra nomo. La enspeso de sciai concertoi estis donatsitai al bon farado. Tiu ci facto legitimis sian ocupon de enspesiga laboro quiu esti sozie malbone rigardata por nobela virino. Dum multa iaroi, Laura Niesel instigita per sia forta credo, organisis cae dirigentis populare concertoin cae soziein eventoin en Stokholmo, cioi colectis grandain monsumoin por la von farai laboroi en apogo apogual virinoi infanoi cae senjabuloi. Por la laborista classo, si organisis concertoin lau la brita idealo eduki la laboristoin en art musico cae provisi ilin per simila alternativo de populara culturo quio l'exemple varieteo. Siai concertoi ofte devis movigi al pli grandai eioi ciam la spectantaro crescis. Ec rifusante la eniron de riciai homoi por done prida locoi al sanjabuloi. Cetiui concertoi ofte presentigis grandai artistoi, sviedai cae exterlandanoi, cune al ne establitai iunai musicistoi. Ofte, ili reciproque presentis la musicon de Laura Nietzsche en siei proprei concertoi, sur la grandei seneioi en Svedio ca Europo. Plei multa el sciai componajoi estas en la malfrua romantica cromata stilo cun sugestoi de non tempa franza musico. Sia lavoro ricevis bonan rapportadon en franzai music revuoi. Si estis laudita pro sia melodia spritezzo, audazzai harmonioi, cae san constanta facilezzo. Si estis tre fiera pritiui traitoi. Timante perdi sian intuizian musicetson, si longe procrastis sian studon pricomponado, cion si faris nur dum la 1880 jaroi. La Franza influoi de Laura Nietzel povas esti percepteblai en xia uso de cromatai cae aliai harmonioi, de la multai franzai titoloi cium xi donis al siei vercoi, cae ancau de la facto che xi componis por fluto. En Francio, lignai blov instrumentoi havis la statuson ciui en la resto de Europa plei parte estis reservita por piano, vocio cae cordoi. Sia plei ambizia verco, cun la plei grandai musicae rimedoi, cae la plei longa dauro, estis stabat mater por solistoi, mixita coruso cae orgeno, poste cun orchestro en propria adapto la cortego cestis la premieron, cae poste la regio Oscar la Dua scrivis al sci personan tanc leteron. La recono de virinoi ciel componistoi estis mia mova forto, diris Laura Nietzel, ciu ricevis la tascon presidi la musica in arto in de virinoi ce la Chicago Monda Exposizio estis electitai quar componistinoi qui el representantoi de Svedio, el André, Valborg Aulín, Helena Munchtel, cae Laura Nietzel. Ili daure estas consideratai la plei el starai, el lesviedai virinei componistoi, cae kiel apartenanta alla unua rango de la deng naue iarcentai sviedai componistoi generale.